А сега да се задлабочиме во нашата тема, кој што ќе биде едно проучување со доста стихови. Ке започнеме во Излез или Втора Мојсеева. Излез, Втора Мојсеева, 16 глава. Само се подсетиме, во Излез 14 глава Израел, израелците поминуваат низ Црвеното море. 15 глава е Мојсиевата песна. Ја пеат она Мојсиева песна на победа, на избавување. И 16 глава се наоѓаат во пустината, значи почнува она нивно патешествие низ пустината и уште првите денови почнува мрморење. Еве ќе читам од први стих. Потоа тргнаа од Елим, значи 16 глава од први стих. Потоа тргнаа од Елим и сета израелска заедница дојде во пустината Син, што е меѓу Елим и Синај во 15-тиот ден на вториот месец по излезот од египетската земја. Целата израелска заедница почна да мрмори во пустината против Мојсија и Арон. Ох, да изумревме од господовата рака во египетската земја, кога седевме покрај грнци со месо и јадевме леп до наситка. Им рекуа тие значи. Не изведовте во оваа пустина за да го поморите со глад цело ова мноштво. И четвртиот стих, оној кој што е случниот, кој што ќе не воведе во темата. Тогаш Господ му рече на Мојсија, ќе направам да ви паѓа како дошт леп од небото. Народот нека отиде и собира секој ден колку што му треба за ден, за тој ден. Така ќе ги искушам и ќе видам дали ќе се придржуваат до мојот закон или не. Знаеме дека Господ врнел, <laughs> пуштал мана, пуштал небесен леп цели 40 години додека овие талкале по пустината. Цели 40 години. Шест дена, седмиот немало. Шест дена, седмиот немало. И цели 40 години така. Зошто? Добро, во ред. Еден од договорите е да ги прехрани, да се накрнат, Во пустина се. Кај што нема, скоро ништо. Но зошто, зошто, што кажа четвртиот стих Што му било целта? Да ги искушам, да ги тестирам. Господ не искушува тоа, да ги ставам на тест, да ги испробам, да видам дали ќе се придржуваат до мојот закон или не. Пазите, ова е пред давањето на закон во Синај. Ова е 16 глава. Во 20 се дава закон. Целта на Господа со чудото со маната е да ги искуша израелците дали го држат законот. И тоа конкретно кој дел од законот? Ајде да видиме 27 28 стих од истата глава. Да се подсетиме, односно ова е познат настан. 27 и 28 стих од истата глава. Имаше некои што одеа и во седмиот ден да ја собираат маната. Леве, 26-тиот да не го забораваме. Собирајте ја 6 дена, на седмиот ден во сабота ке ја нема. И сега вели, имаше некои кои што одеа и во седмиот ден да ја собираат, ама ништо не најдоа. Затоа што Господ рекол ке ја нема во сабота. Затоа Господ му рече на Мојсија, до кога ќе одбивате да им се покорите на моите заповеди и на моите закони? Господ очигледно сака да ги тестира пред се на тоа колку тие ја почитуваат саботата. Тоа е многу јасно. Значи. Имате шест дена мана, Уште ќе им каже во шестиот ден соберете дупло повеќе, во седмиот ќе нема. Овде има една голема лекција. Ќе видиме таа лекција која е. Не е само саботата како сабота. Дека ова било многу значен момент, дека оваа лекција е многу значена и покажува фактот што малку подоле во истата таа глава, видите каква наредба доаѓа од Господа, од 32 до 34 ќе читам во истата глава. Тогаш мој се рече, ова е заповед што ја дава, што ја даде Господ, наполнете со тоа, со тоа, со маната. Што, што значи маната? Од каде тоа, од каде тој назив мана? Да, израелците викале, што е тоа, што е тоа, што е тоа, која паѓало? Тоа е всушност мана, што е тоа? И овде дури мој се вели, наполнете, значи, со тоа еден гомор и чувајте го за своите потомци, за да ја видат храната со која ве хране во пустината кога ве избавив од египетската земја. И Мојсей му нареди на Арона, земи еден сад, стави во него цел гомор мана, а потоа положи го пред Господа да се пази за вашите потомци. Како што Господ му нареди на Мојсија, а Мојсей на Арон, Аарон Арон ја сложи пред сведоштвото на чување. Видите колку била битна оваа лекција со маната, што дури било заповедано да во еден сат се стави мана и маната се внесе каде? Каде била маната? Во ковчегот на заветот. Заедно со двете плочи, Ароновиот стап и садот со мана. Еве, нека ни потврди Павле во Евреите, во Новиот Завет, девета глава, Евреите девета глава, од 1 до 4. Секако и првиот завет имаше наредба за богослужение и земно светилиште, зашто беше приготвен првиот дел на шатор во кој што беше светилникот, значи се објаснува, го кажува распоредот и а, каков дел од а, парчења мебел имало, значи, во првиот, па во вториот дел, а, значи, во кој што беше светилникот во првиот дел, и трпезата, и положените лебови, што се вика светина, првиот дел, а зад втората завеса на шатор беше другиот дел, наречен светење на светење. Со златниот жртвеник за кадење и ковчегот на заветот, обкован со злато од сите страни, во кој беше златниот сад со мана и со расцутениот аронов жезол и плочите на заветот. Која е таа толку силна, толку голема лекција што треба да ја научиме од овој случај со маната, што толку било значено да Господ еве нареди дури сад со мана да се стави во ковчега на завет. Оно што е интересно е да, ако читаме во, еве, во прва книга Цареви, во осмата глава ќе прочитаме дека за разлика од шатрот во пустината, во Соломоновиот храм, во ковчегот на заветот, биле само двете плочи. Го немаме стапот Аронов, ја немаме маната. Еве ќе читаме 8 глава 9 стих. Прва книга Цареви. Прва книга Цареви 8:9. Во ковчегот немаше ништо освен двете камени плочи што ги стави Мојсей во Хорив, каде што Господ склучи завет со израелевите синови откако излегува од Египет. Во Новиот Завет ни се потврдува, видовме и во Стариот Завет, дека маната била ставена во сад во ковчегот на заветот, во светињата на светињите. Но во Соломоновиот храм, во ковчегот на заветот, не ја гледаме маната. Ароновиот стап го нема исто. Одговор има, има еден библиски стик кој што алудира на тоа, меѓутоа конкретно одговорот го дава Елен Вајд во рани списи тамо некаде првите 30 некоја страна, каде што таа во визија Однесене горе на небото, ќе го види и Ароновиот стап и садот со маната во небесното светилиште. Што ќе каже дека најверојатно Господ ги пренел таму горе, затоа што Ароновиот стап е еден и садот со мана е еден. Уред, тоа не е ни толку битно, меѓутоа битно е затоа што, зашто, зашто сега садот со мана бил во копчево на Конкретно зборуваме за Мана. А, стихот што сакав да оспомнаме, Откровение 2.17, кај што може би се алудира на тоа, може би не е толку јасен, на Откровение 2.17 вели писмото до црквата во Пергам, Се вели, кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној кој победува, ќе му дадам од скриената мана. Вред. Е сега да видиме каква е лекцијата што имаме со маната. Затоа ќе отвориме најнапред во Јован пета глава. И да видиме први, прво што представува маната. Дали тоа било само едно обично, една обична физичка храна, што ете Господ ја осмислил да паја, да биде храна, да биде небесен леп, за сите тие 40 години доека потувале низ пустината. Или тука има уште многу подлабоко значење. Пета глава и ова, реков, 39 и 40 стих. Вие ги проучувате писмата, зашто мислите дека имате вечен живот во нив и тие сведочат за мене, за кого сведочат писмата. Конкретно стихот се однесува на Стариот Завет, или тогашните списи кои постоеле. Писмата вели, сведочат за мене, за кого? За Исуса Христа. И наистина, на секоја страна од Библијата можеме да го најдеме Христа. Но, вие не сакате да дојдете при мене за да имате живот. Сега скокаме тамо 45 46 стих. Не мислите дека јас ке ве обвинам пред таткото, има кој да ве обвинува. Мојсей, на кого се надеват? Зошто ако му верувате на Мојсей, верувавте на Мојсей, ќе ми верувавте и мене, зашто тој пишуваше за мене. Писмата сведочат за мене, мој си пишуваше за мене. И еве сега ќе видиме конкретно еден стих, каде што мој се пишуваше за Христа. Второ законие, или пета Мојсева, Осма глава, трети стих. Пета Мојсија, второ законие. Ке се сетите, осма глава, трети стих. Те смируваше и те мореше со глад, а потоа те хранеше со мана, за која не знаевте ни ти, ниту твоите татковци, за да ти покаже дека човекот не живее само од лебот, туку дека човекот живее од се што излегува од Господовата уста. Секјавате, ова е Ова се спомнува во Новиот Завет. Меј, значи, прво видовме дека тоа било тест за да се испитаат, да се испита Божиот народ колку тоа го држи законот. Пред се четвртата заповеда овде вели да да покаже дека човекот не живе само од леп, туку и од сето оно што излегува од Господовата уста. Што излегува од Господовата уста? Ова, уште овој стих алудира на тоа дека маната не било само една обична физичка храна, по повеќе од храна. Прво послание до Коринјаните 10 глава, оние познати стихови, во почетокот од главата, прво послание до Коринјаните 10. Не сакам да ви остане непознато, браќа, дека сите, сите наши татковци беа под облак и сите минеа низ морето. И сите се крстија во Мојсија, во облакот и во морето. И сите јадеа, што? Иста телесна храна. Сите јадеа мана, нели? Што вели стигот? Иста духовна храна. И сите пија иста духовна напивка зашто пие од духовната стена која ги следеше, а таа стена беше Христос. И се овие стикови ни одговараат на тоа кој бил карпата. Но ние ќе видиме кој е, кој, кој, кој, кој е представен преку маната, кој што исто така е духовна храна, вели стихот. Најдобро место е да се отиде повторно во Јован и тоа на почетокот од Евангелијето по Јован. Прва глава, први стих. Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. И Словото беше Бог. <clears throat> И тоа Слово во 14 стих се вели стана тело и се настане меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што има како един ороден од таткото понсо благодат и вистина. Много добро знаеме кое е Словото. Словото е таа духовна храна. Што велеше второ законие, третиот стих да покаже дека човекот не живее само од лебот, туку и од она што излегува од Божјата уста. Тогаш, што представувала маната? Односно Исус е Словото. Исус е таа духовна храна. Маната е таа духовна храна. Исус е маната. Позарем тоа, Исус не окажува во шестата, позната шеста глава, која што често пати ја цитираме за време на света вечера шеста глава Јова, од 48 стих. Јас сум лебот на животот, вели Исус. Вашите татковци јадеа мана во пустината и изумреа. Ова е лебот што слегува од небото. Јас, значи, за да не умре оној кој што јаде од него. Јас сум живиот леб што следе, слезе од небото. И уште по-конкретно, значи 51-иот стих кажува што е маната. Значи, маната е Христос. Но што по-конкретно? 51 стих. Јас сум живиот леп што слезе од небото, ако некој јаде од овој леп, ке живее довека. А лепо што ќе го дадам, јас е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Што е маната по-конкретно? Христовото тело. Интересно. Значи, не станува збор за обичен леп. Сега ќе видиме уште една причина дека не станува збор за обичен леп. Да, тој е небесен леп, меѓутоа не станува збор за видовме не само физичка храна, туку и духовна храна, тоа е самиот Исус, односно неговото тело, а сега ќе се вратиме во излез 16 глава, значи втора Мојсија повторно 16 глава, кај што е случајот со маната и тестот што Господ им го дал на израелците. И ги читаме 19 и 20 стих. Во овие стикови гледаме, че значи, се им порача на израелците да, еве, ги читаме, 19 стих, нека никој не остава ништо за утрото. Значи, предходно прочитавме. Господ им давал доволно за тој ден. И било заповедано да не се остава од маната за утрешниот ден. Зошто? Ако оставите за утре, што ќе добиете? Што вели 20 стих? Но тие вели не го послушава Мојсија, некои остави и за утре, а тоа им црвиоса и засмрде. Е са едно интересно прашање. Ако е прашање леп, сигурно сите сте имале искуство, иако може би сите сакаме тазе леп, меѓу тоа сте купили леп и може би стои ден, два, три, ете, го не можете да го изедете, поготово ако е жетварски, мојот омилен, кој што може да стои до 5 дена максимум, меѓутоа тој е без никакви емулгатори, позатоа па почнува да му влосува, ама не да црвиосува и да смрди, чи лебот нема такво, мислам, сте видели ви некој што го случи, Сте купили некој шлеп, да ја стои, па да ја фати, фати црвци. Овде вели дека маната уште, уште утрешниот ден црвјосувала. Че значи, не стану збор некој обичен леп. Е леп како леп. Што може да засмрди, што може да црвјоса, ако сте биле рибари, ја, ја барем знам дека. Тоа треба да биде труп, тоа треба да биде тело, флеш, тоа викаат американците. Таму имате црвци, по таму <laughs> не можам да осмислам мојот братучет кој се спремаше за риболов да оди таму да, да, да бара мрши некои таму по реката, мачки од не знам што и да бара црвци да оди да, да лови риба. Ама тоа е тоа е любов, тоа е страст кој што ја никојаш не можам да ја разберам. Ајде тоа, ама после па да дремеш како што викаше брат Зоран еднаш ни кажуваше тука. <laughs> да тремеш цел ден и да гледаш во тапата, мислам, не може да сватам стара наистина. <laughs> да. Како и да е, значи, не е леп, не е обичен леп. Сега ми, ми текнува моментот на Лазар. Пазите, Исус намерно чека и доаѓа четвртиот ден на гробот, за да го посретне Лазар и што викаат? Опа, па он веќе смрди, за смрде. <laughs> Значи, тоа не е леп, тоа мора да биде тело. А што се случувало со маната кој што ќе се соберела во петокот? Дали таа црви осувала? 23 и 24 стих од иста глава. Тој им рече, ова е Господова заповед. Утре е ден на целосна почивка, сабота посветена на Господ. Испечете што сакате да печете, сварете што сакате да варите, се што ќе ви биде одвишок, оставете го за утре. Тие го оставија тоа за утре, како што нареди Мојсе, и ниту засмрде, ниту пак се појавија црви. Интересно. Значи, само маната која што ќе се соберила во петокот, ќе, остане, ќе, ќе, ќе сте оставиле за сабота, не засмрдувала, не црвјусувала. Која е лекцијата тук? Останувала свежа, всушност, со други зборови. Која е поуката? Ајде да се подсетиме. Што беше маната? Тоа е духовна храна, тоа е Словото, тоа е Исус, тоа е Неговото тело. Ке... Да, да. Матеј 27 глава. Ова јас не сум го открил сам, тоа толку му беше убаво, што сакам да го споделам. Ја не знае кој. <laughs> Со вас. значи, Матеј 27 глава од 45 стих читаме. А од шестиот час беше темнина по целата земја до деветиот час. Значи, од 12 по нашки до 3 попладне беше темнина. Исус висеше на крстот. Околу деветиот час, околу деветиот час, Исус извика со силен глас и рече или или лама савахтани. Тоа значи Боже мој, Боже мој, зошто ме остави? Зошто си ме оставил? А некои од оние кои стоеа таму, кои го чуја тоа, рекуа, овој го вика Илија. И веднаш еден од нив отрча, зеде сунгер, го натопи во киселина, ја надена на трски, му даваше да пие, а другите велеа остави. Да видиме дали ќе дојде Илија за да го спаси. А Исус извика пак со силен глас, овде вели се сврши, кажуваат другите евангелија, и го испушти духот. И тоа беше некаде околу деветиот час времето на вечерната жртва. Е, сега да одиме во Лука 23 глава, за да ќе видиме деновите. Ние, ние го знаеме ова, меѓутоа треба да го чујат некои кои што избегнуваат да го видат. Каква е ова силна порака што Господ ја пракел до израелците и денеска ја праќа преку случајот со маната. 23 глава, значи Лука, од 50 стих. Значи Исус издивнал, го предал својот дух. И ете некој човек по име Јосиф, Јосиф од Ариматеја, кој беше советник, добар и правилен човек, тој не се согласи со нивната одлука и со нивното дело од јудејскиот град Ариматеја, кој го очекуваше Божето царство, отиде при пилата и го побара Исусовото тело. И кога го симна, го обви во леено платно и го положи во гроб, исече во камен во кој што уште никој не беше положен. Исечен во камен гробот. А беше ден на подготовката. Кој ден? Петок. И сабота настапуваше. Значи се уште е петок, Исус го полагаат во гробот и еве што туку настапува и сабота. Кој ден е петок? Шести ден. Сабота е седми ден. По него да жените кои беа дошли со Исуса од Галилеја и го видоа гробот и како беше положено неговото тело. И потоа се вратија и приготвија мирис и миро, а во саботата спочиваа според заповед. И оваа сабота, не знам каква почивка им била на овие жени, да ви кажам. Што мислите, как, дали имале мир, дали на вистина ја прославиле оваа сабота, како што треба, отпочинале, или биле длабоко вознемирени едва чекале да заврши за таа сабота. Иако изгубиле од вид, воопшто не е, Исус неколку пати ке им спомне, а на третиот ден ќе воскресне, а на третиот ден ќе воскресне. Ке треба да биде погубен, да оди во Русалим, да биде погубен, а на третиот ден ќе воскресне. Меѓутоа, сето тоа било изгубено од вид и ако ја имале увид и оваа полука од маната, немало таа сабота да биде така а, темна, така мрачно за нив. И продолжуваме од 24 глава, а во првиот ден на седмицата, неделата, многу рано жените дојдоа на гробот, но носејќи ги мирисите што ги приготвеа и го најдоа каменот одвален од гробот и кога влегоа не го најдоа телото на Господ Исус. Што се случува овде? Но? Која е поуката од маната? да се вратиме на маната. Што беше маната? Словото. Словото беше Исус, односно маната е Христовото тело. Што се случуваше само на кратко во шеста глава Јован повторно, да се подсетим уште еднаш, 51 стих. Јас сум живиот леп што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леп, ќе живее довека, а лебо што ќе го дадам јас е моето тело, Господ сака да не поучи дека треба да ја држиме саботата. И тоа дури преку Христовата смрт. Христос одмрал во гробот во саботата. Дали неговото тело се распаѓаше, дали почна да црвиосува. Што вели пророчкиот псалм, месијанскиот псалм, сега да кажам 16 16 псалм. Читаме од 8 стих. Инаку Давидо псалм. Господ ми е секојаш пред очите, бидејќи ми е од десната страна, нема да се сопна. Затоа ми се зарадува срцето и се развесели мојата слава, а моето тело се одмора во надеж. Моето тело се одмора во надеж. Каде се одмора? На кого се однесуваат овие зборови? Не се однесуваат на Давид. Петар ни каже во, во Новиот Завет, во својата проповед на педесетница, за кого се однесуваат подосник и читаме. а моето тело се одмора во надеж, зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, односно во гробот, нито ќе дозволиш твојот светец да види гниење. И ајде сега да отвориме во дело Апостолски 2 глава, она Петрова проповед, да Петар ни потврди дека Господ му дал на Давид пророчки дар, да пророкува за тоа што ќе се случи со Месијата, со Исуса, со неговото тело во гробот, доека тој се одморал во саботниот ден. Од 25 стих читам втора глава дела апостолски. Зашто Давид вели за него, за кого? За него, него со голема буква, за Исуса. Постојано го гледам Господа пред себе, тој ми е одесно за да не се поместам. Затоа се развесели моето срце и се зарадува мојот јазик, а и моето тело ќе почива во надеж. Зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види распајање. Мажи, брајке, 22 стих. Можам да ви речам слободно за патриархот Давид, че значи, Петар се вели, проповедај вели, дека ова не се однесува на Давид, еве, слободно, сигурно, може да ви кажам за, за него, дека умре и беше погребан, и дека неговиот гроб е при нас до ден денешен. Но бидејќи беше пророк, и зашто знаеше дека Бог му вети со заклетва дека од родот неговите бедра <clears throat> ќе подигне некого на неговиот престол, предвидувајќи за воскресението на Христа рече, ниту беше оставен во подземето, ниту телото му се распадна. Бог го воскресна овој Исус за кој ние сите сме сведоци. Телото Христово не се распадна, не засмрде. Христос одмараше, чекаше во надеж во гробот, во саботниот, во седмиот ден. Неговото тело е маната. Видите ја силната лекција што е упатена и до израелците, но и до сите, до сите нас, преку маната. Скапувала, односно се распајал, црвјосувала, секогаш, ако сте ја оставили за следниот ден, освен ако тоа не било сабот, значи следниот ден. Само во петок, маната која што била насобрана, останувала свежа и за во сабота. Христовото тело не виде распаѓање, Христовото тело беше <laughs> свежо. Таа мана, та, тоа, тој леп од небото беше свежи во сабота. Каква поука за тоа дека саботата треба да се слави, дека саботата треба да се држи? Некои велат, па, па, па, па еве, поради тоа што Христос воскресна во недела, ние затоа тоа славиме неделата. Но зашто Христос воскресна во недела? Зашто требаше така? Зато што требаше во саботата да биде во гроб. Акцентот е повторно на саботата. Требаше да одмара и мртов да одмара. И сето тоа алудирајки на онаа мана, на онаа силна лекција што беше дадена, како што кажа, и до израелците до секој од нас. И знаеме, саботата ја славиме како знак на создавањето, но и како знак на откупувањето. Исус пред да издивне рече се сврши, го заврши делото на откупувањето. И потоа се одмори, како што се одмори, откако за шест дена го создаде овој свет, земјата и се што е на неа, и се одмори во седмиот ден, така и во шестиот ден на крстот, пред да издивне рече се сврши, го заврши делото на откупувањето и се одмори во седмиот ден. Саботата ја славиме, значи како знак на создавањето и откупувањето, но и ќе ја славиме на, на новата земја. Нелогично е, како што некои велат, а да, тоа било за евреите, тоа било за тогаш, сега славиме недела, а на новата земја што? Пак сабота. И како тоа сабота, недела, па сабота. Исаја 66 глава. Зошто ќе се слави саботата и на новата земја? Еден директен одговор е затоа што Господ не се менува. Меѓутоа, е, по-конкретно 66 глава Исаија од 22-23 стих, тоа се тие два стиха, Зошто како што новата небеса и новата земја, што ќе ги создадам, ќе траат пред мене, Слово е Господово, така ќе ви траат името и потомството. Од нова месечина до нова месечина, и од први до први. Секој месец, еднаш месечно, И од сабота до сабота, значи една месечно и една седмично, од сабота до сабота, секој тело ќе доаѓа за да се поклони пред моето лице, говори Господ. Зошто ќе се слави сабота и на новата земја? И во знак на создавањето, и во знак на откупувањето, и во знак на повторното создавање на новата земја. И веројатно знаеме зошто ќе доаѓаме еднаш месечно од, од нова месечина, од младина на младина. Зошто? Зашто дрвото на животот дава плод секој месец. Ќе доаѓаме да се храниме од дрвото на животот, но и од сабото во сабот, да му се поклониме на Господа. Видите каква лекција Господ дава преку маната, кој што не била само една обична телесна храна, туку и духовна храна, тој е Христовото тело. Поучувајќи ги уште тоа, што е, пазите, тоа е проповед во пустината, проповед за Месијата кој што ќе дојде, кој што ќе го даде животот, но и ќе воскресне. Тоа е проповед и за нас денеска, и тоа е уште една, едно осигурување, ако може би не сме се уште сигурни дали саботата е денот кој што треба да го празнуваме, дали саботата е седми ден, еве видовме и кој е шести, и кој е седми, и кој е први, Нека му е слава на Господа за сето ова открина вистина. Амин.